Budući da vjernik ne treba činiti samo dobra dijela, već obavezno mora se sustegnuti i loših dijela U ovom serijalu govorimo i o lošim prezrenim osobinama od kojih vjernik i vjernica trebaju biti najudaljenijih, koji se moraju maksimalno čuvati. U našim proteklim emisijama govorili smo o nekim od tih loših prezrenih osobina, bolesti, bolesti srca. Svakako, dakle, kao i dobre osobine i ove loše osobine prvo se nastanjuju u srcu čovjeka, a nakon toga zasigurno ostavljaju svoje tragove i na tijelu i na dijelu dotičnog čovjeka. U našoj prošloj emisiji govorili smo i počeli govoriti o oholosti. Govorili smo o jednoj od najopakijih bolesti. Bolesti koje imaju možda najpogubnije posljedice. Bolesti koje doprinose raznim drugim bolestima, lošim prezrenim osobinama. Dakle, kibur, oholost. Pa smo u prošloj emisiji govorili o razlozima. Šta to ljude podstiče da se ohole, da se uzdižu, da umalovožavaju druge, da ni podaštavaju druge. Pa smo spomenuli da između ostalog čovjek želi da bude broj jedan u društvu, želi da se samo o njemu priča, da se o njemu govori, pa se sam hvališe, uzdiže, sebi pripisuje i ono što nije on uradio. Zatim želi čovjek da sakrije svoje mahane, da sakrije svoje nedostatke, manjkavosti, pa priča i uveličava, priča o svojim dobrim osobinama i uveličava ih. Međutim, budući da je to neprirodno, vrlo brzo, lahko otkriju se i njegove, njegove mahane. Zatim, zasigurno, nepostojanje mjerila vrijednosti ljudi danas ne mjere kako treba, ne vrednuju ono što je vrijedno. Mjerila su se odavno promijenula, izgubila svoj pravi smisao, pa se danas gleda, prati ko je bolje porijekla, ko ima više novca, ko je na boljem položaju i slično, dok ima li ono obraz ili nema, hoće li on slagati, hoće li on prevariti, boji li se ona Allaha, pada li on na seđdu Allahu subhanahu wa ta'ala danas, rijetko to prati, rijetko ko to vrednuje. Zato nam i jeste stanje ovakvo, zato nam jeste vrijeme ovakvo, nije vrijeme krivo, vrijeme je ovakvo zato što mi živimo, zato što mi živimo u njemu. Zasigurno i ono što ljude postiče da se ohole jeste želja za nekakvom neograničenom slobodom, ne želi da se nikome bude pokorno, da ni od koga sluša, da nikoga ne uvažava, da bude, kažu, sam svoj, gazda, da on sam odlučuje, donosi jeli, i slično odluke. Pa toliko ne želi da bude nikome pokoran, prelazi u tome grancu pa ne želi da bude pokoran ni Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim gleda šta mu je to Allah subhanahu wa ta'ala dao od imetka, koliko to ima u svojim rukama imetka i koliko imaju drugi, pa se počne oholiti, uzdizati, kaže pogledajte, ovo je meni Allah dao, ja sam to zaradio, ja sam dobar kod Allaha, zato mi je to Allah dao, vi, vi ste slabi kod Allaha, vidite da nemate ništa. Međutim, ne mora značiti, niti je uopće dakle, ispravno mjerilo da onaj koji ima imetka, kome Allah da imetka, da je on i dobar kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer sve, pa i imetak, može da bude blagodat, može da bude vrlo lahko ako ne i najčešće iskušenje, sutra na sudnjem danu, kako je došlo u hadisima, niko od nas se neće pomjeriti sa svoga mjesta sve dok ne bude dao odgovor za određena pitanja, za četiri ili pet pitanja. Dva pitanja odnose se na naš imetak. Kako smo ga stekli i kako smo ga trošili, odnosno što smo ga potrošili. Zato ćemo biti pitani Nije to samo blagodat, već je to iskušenje. Blagodat je za onoga koji zna s tim imetkom da upravlja, da ga usmjerava na prava mjesta, da ga troši i prije svega da ga na ispravan, dozvoljen, halal način stiče, dok je iskušenje onome koji vara, onome koji krade, onome koji ga troši u nemoral, u alkohol, u alkohol, u nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, odvraćanje od Allaha je dželjavala vjeri. Pa, dakle, to su neki razlozi koje ljude, koji ljude postiču na uzdizanje, na oholost. Čime se to sve ljudi i ohole? Slično ovome. Ljudi se ohole, uzdižu na drugima sa imetkom. Razne vrste. Sa imetkom, novcem, sinovima, potomstvom i slično. Zaboravljaju da je to od Allaha subhanahu wa ta'ala, da je to blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, a možda i iskušenje. Zato su naši prethodnici govorili da se dobro pazi. Ukoliko Allah subhanahu wa ta'ala daje svoje blagodati, ukazuje naročito i metak, to je ono što ljudi najviše traže. To je ono što ljudi najviše vrednuju. Nikada ne mogu zasititi svoje oči, samo požuruju. Daj, daj, daj, konkretno. Da ima što više. Pa ukoliko Allah subhanahu wa ta'ala daje taj imetak, a čovjek ustrajava u, griješ, u grijesima, griješi Allahu subhanahu wa ta'ala, onda neka zna da je to za njega iskušenje. Da Allah subhanahu wa ta'ala putem tog imetka polahko ga zavodi da što više ogrezne u grijehu. Dok ukoliko je čovjek pokoran Allahu, Allah mu kaže tu blagodat i on je zahvalan Allahu na toj blagodati, odnosno tu blagodat koristi u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, onda je to doista blagodat za njega, ne, ne iskušenje. Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Al-Kef dvojicu drugova, dvojicu prijatelja. Jedan od njih je bio imućan dok je drugi bio siromašan. Pa jednog dana kada je taj imućni uveo svoga prijatelja u svoju baštu, u svoj vrto, rekao je njemu, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَقَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَعَزُّ نَفَرًا Rekao je svome prijatelju dok je s njim razgovarao ja od tebe imam više imetka i ja sam boljeg potomstva. Ja od tebe imam više imetka i ja od tebe imam veće potomstvo, imam više sinova, kćeri i slično. Na tome treba Allahu biti zahvalan. To nikome ne, ne smije se prigovarati, nekome koji nema potomstva. Allah dželavala mu je sustegnuo to iz svoje mudrosti. A to što je tebi dao potomstvo, dao ti ih je na emanet. Znaj dobro da ćeš biti pitan kao što je došlo u hadisu kod Buharije, kod muslima i kod mnogih drugih učenjaka hadisa, doista svi ste vi pastiri i svaki od vas će biti pitan za svoje stado. Nad kim je imao ovlasti? Pa je muškarac, muž, pastir svoje kuće, Biće pitan za svoje ukućane, Bićeš pitan za svoju ženu, Bićeš pitan za svoju djecu, zasigurno. Zato nemoj drugima prigovarati i govoriti ja imam, ti nemaš. Allah će te pitati za to. Allah će te obračunavati. Allah ti je to dao na emanet da vidi hoćeš li ga ispravno ponijeti, hoćeš li sa tim emanetom ispravno očuvanim doći sutra pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Nikada nemojmo zaboraviti hadis o trojici ljudi iz prethodnih generacija, iz prethodnih naroda, prije dolaska Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kaže se iz Benu Israila, jedan od njih je imao kožnu bolest, drugi nije imao kose nikako, a treći je imao vid pa je oslijepio. I svi su bili siromasi, svi su bili siromašni. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala htio da ih ispita, da ih provjeri ko je njemu zahvalan na njegovim blagodatima, ako ne pa je poslao meleka u ljudskom liku. Prvo je došao onome koji je imao kožnu bolest i pitao ga šta želiš, ima li nešto što posebno priželjkuješ? Pa je ovaj rekao, volio bih da imam lijepu kožu, ljudi me izbjegavaju, niko ne želi sa mnom da stane, da porazgovara, volio bih da sam lijepog izgleda pa da se družim s ljudima. Pa ga je Melek potrao svojom rukom i Allahom dozvolom taj čovjek je dobio lijepu kožu. Melek se nije zaustavio po naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala tu, već je upitao šta voliš od imetka, kakav imetak voliš, pa je čovjek rekao volim krave. Od imetka volim stoku, krave. Pa mu je Allahom dželjavala dozvolom Melek dao jednu kravu od te krave kasnije kroz dugi niz godina čovjek je dobio punu dolinu, dolinu stoke, krava, telati. Došao je drugome koji nije imao kose na sebi. Pa je upitao šta posebno voliš, priželjkuje, šta bih šta bi volio da imaš? Pa je rekao, volio bih da imam lijepu kosu. Ljudi me nešto izgleda zbog toga izbjegavaju. Niko ne želi sa mnom da stane. Volio bi da se i ja družim s drugim ljudima kao što se oni među sobom druže. Pa ga je Melek potrao i Allahom dželovala dozvolom ovaj čovjek je dobio lijepu bujnu kosu. Upitao ga je šta voliš od imetka, kakav imetak voliš? Pa je rekao volim da imam krave. Prvi je rekao volim da imam deve, a ovaj drugi je rekao volim da imam krave. Pa je nakon toga imao dolinu krava kao što je prvi imao dolinu deva. I došao je trećem čovjeku koji je imao vid, nakon toga oslijepio, izgubio vid. Upitao ga je Melek, šta bi volio da imaš? Šta priželjkuješ? Kaže, volio bih da mi Allah vrati vid, da mogu ponovo gledati kao što sam nekada to gledao, da vidim ljude oko sebe. Pa ga je Melek potrao i vratio se Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom vid ovom čovjeku. Upitao ga je šta voliš od imetka, kakav imetak voliš? Pa je rekao, volim ovce. Data mu je jedna sjajna ovca od koje je kasnije imao dolinu, dolinu ovaca. Kroz izvjesno vrijeme Allah subhanahu wa ta'ala želi da ispita, provjeri ovu trojicu iz Benu Israila koje je zahvalan Allahu Jalla Vala na njegovim blagodatima. Ko te blagodati priznaje njemu i zahvalan mu je na tim blagodatima. Pa je melek u ljudskom liku došao prvom, onome koji je imao kožnu bolest, kasnije mu je Allah subhanahu wa ta'ala podario lijepu kožu. Međutim, kaže se u hadisu da je melek došao u njegovom prvobitnom izgledu, dakle da je došao u liku čovjeka s kožnom bolesti. Podsjetio ga čak i svojim izgledom na njegovo nekadašnje stanje pa mu je rekao, ja sam putnik, prolaznik. Ponestalo mi je i metka u putovanju, na mome putu. Vidim da imaš dolinu deva. Možeš li mi dati samo jednu devu da nastavim putovanje da dođem do svoga mjesta? Pa se ovaj počeo opravdati govoriti kako ima puno obaveza, kako ima puno dugova, inna hukuka kethira, treba da vrati ovome, onome, obavezan prema ovome, prema onome, tako da ne bi mu ništa ostalo, ne možemo dati ni tu, od cijele doline deva, ne možemo dati ni jednu devu. Pa ga je Melek upitao, kao da te ja odnekle poznajem, kao da si bio nekada sličan meni? Pa je rekao ne. Bio si siromašan, kaže ne. Allah me od rođenja ovako stvorio. Ovakav sam od rođenja, rođen. I ovaj imetak sam naslijedio od svojih predaka. Pa mu kaže melek u ljudskom liku, ako lažeš, neka te Allah vrati u tvoje prvobitno stanje došao je drugom čovjeku koji je imao bujnu kosu i punu dolinu krava. Došao mu je melek, kaže se u hadisu, u ljudskom liku, međutim, bez kose. Podsjetio ga melek svojim izgledom na njegovo nekadašnje stanje. Pa mu je rekao slično kao i prvom. Ja sam putnik, prolaznik ponestalo mi je srestava na putu, ne mogu da nastavim svoje putovanje. Vidim da imaš dolinu krava, možeš li mi dati samo jednu kravu da nastavim svoj put? Pa je drugi rekao slično prvome, imam puno dugova, imam puno obaveza, dok svima dadnem, neće meni ostati kamo li tebi da dam. Kao da te ja odnekle poznajem, Zar nisi bio siromašan? I zar nisi bio ovakvog izgleda? Kaže, ne, ovakav sam od rođenja, a i metak sam ovu dolinu krava naslijedio od svojih predaka. Kaže, Melek, ako lažeš, neka te Allah vrati u tvoje prvobitno stanje. Zatim je došao do trećeg, koji je vidio, nakon toga izgubio vid, pa je tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu se vrati vid i tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da ima ovaca. Pa mu je to Allah dao. Došlo je vrijeme ispita. Allah dželavala poslao je meleka u ljudskom liku, u liku čovjeka slijepca. Potražio je ovoga sada gazdu, čuo za njega, došao i rekao Ja sam putnik, prolaznik. Ne mogu da nastavim na ovakav način put. Nema mi metka. Nestalo mi je na putu. Čuo sam za tebe da imaš dolinu ovaca. Možeš li mi pomoći makar tom jednom ovcom, vjerovatno da, da je proda, pa da kupi i da nastavi dalje, da dobije, da dobije novac za nju, pa da nastavi dalje putovanja čuo sam da imaš dolinu, tražim samo jedno da nastavim putovanje. Pa i tada, taj treći, sjećajući se svoga prvobitnog stanja, rekao, ja sam bio isti kao i ti. Allahu ekbar. Ja sam bio poput tebe slijep i bio sam siromašan bez ičega kao ti sada pa mi je Allah subhanahu wa ta'ala vratio vid i dao mi sve ovo što imam. Uzmi, ne jednu, već uzmi koliko god hoćeš. Što god uzmeš, ja te zato neću obračunavati. Slobodno uzmi koliko god hoćeš. Allahu akbar. Pa je Melek rekao, ne, zadrži ti to za sebe. Mene je samo Allah poslao da tebe i tvoja dva druga, tvoju dvojicu drugova ispitam, provjerim. Koliko su Allahu dželjavala zahvalni na njegovim blagodatima, pa je tebe Allah subhanahu wa ta'ala učvrstio, učinio zahvalnim njemu dok su tvoja dvojica drugova pali na ispitu. Zato nemoj da se hvališ Ne hvališi se jer taj imeta kojeg imaš nije tvoj. Allah ti ga je pozajmio. Allah ti ga je posudio. Da vidi kako ćeš upravljati njime. Allah zna i od uvijek je znao kakav ćeš ti imati odnos prom tim imetkom. Kako ćeš postupati s njim. Međutim, Allah želi da se obistini drugima. Allah subhanahu wa ta'ala želi svjedoke, jer sutra na sudnjem danu bit će mnogo licemjera, bit će mnogo ljudi koji će željeti da varaju kao što varaju na Dunjaluku. Pa neće prihvatati Allahov govor, već će tražiti svjedoke, pa će Allah subhanahu wa ta'ala dovesti svjedoke. Zato nemoj da se uzdižeš imetkom. Koliko si zahvalan Allahu na tim imetkom, izvajaš li zekat, na taj imetak, dijeliš li sadaku, možeš ostati preko noći kao što su mnogi ostali bez imetka preko noći. Zato budi zahvalan. Allahu Jalla Vala, ne oholi se, ne uzdiži se, upoznaj blagodat i saznaj kako da se na toj blagodati imetka Allahu Jalla Vala zahvaljuješ. Allah je rekao, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Ako voliš imetak, slušaj ovaj kuranski ajet, sedmi ajet iz sure Ibrahim, u kojem kaže Jalla vala i sjetite se kada je vaš gospodar obznanio, ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Ljudi se uzdižu ohole sa znanjem, Allahu ekber, sa znanjem. Zar baš i tim? Time svakako, ako ne po najviše. Upamtimo dobro da Allah subhanahu wa ta'ala sve jednu blagodat koju nam da, Allah subhanahu wa ta'ala uglavnom želi da nas ispita njome, da nas provjeri jesmo li mi doista dostojni te blagodati ili ne. A najveća blagodat, najbolja blagodat, nakon Islama, nakon vjere, jeste znanje, jeste znanje i naprotiv sa tim znanjem čovjek i upoznaje vjeru. Dalje podučava se vjeri i stasava u vjeri, jača se u vjeri. Nećemo naći od početka Kur'ana do kraja da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve selleme tražio od Allaha dželle da mu nešto poveća, da mu uveća od blagodati mimo znanja mimo znanja. Od početka do kraja Kur'ana čitajmo Kur'an, čitajmo u prijevodu. Ako ne znamo arapski, nećemo naići da Allahov poslanik alaihi salatu sam da se spomni u Kur'anu da je on tražio od Allaha da mu poveća, uveća neku blagodat mimo znanja. Kao što kaže Jalla u 114. majetu sure Taha, naprotiv Allah mu naređuje da traži od njega Allaha subhanahu wa ta'ala da mu uveća znanje. Wa kur rabbi zidni ilma. I reci, gospodaru moj, povećaj mi znanje. Gospodaru moj, povećaj mi znanje i reci, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje. Dakle, nije tražio uvećanje neke druge blagodati mimo znanja i naprotiv, Allah dželavala mu naređuje da to čini iz čega se zaključuje da je znanje najveća blagodat. Eh, ako je najveća blagodat, onda dobro znajmo da nas Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno njome i najviše iskušava. Hoćemo li kada god naučimo neki propis iz dini Islama, kada god naučimo neki kuranski ajet, hadis, govor nekog učenjaka čujemo, hoćemo li time se približiti Allahu subhanahu wa ta'ala nakon toga približiti se ljudima, biti skromni, ponizni, uvidjeti svoje neznanje. Kada god naučimo neki novi propis, saznajmo koliko smo neuki, tako jeste? Pa zbog toga trebamo još više da budemo skromni i ponizni pred Allahom dželavala. I također skromni i ponizni pred Allahovim robovima da im te kuranske ajete, te hadise dostavimo. Ne može se oholenjem, uzdizanjem, pun sebe, nadmeno dostavljati vjera. Ne, već se dakle dostavlja na lijep, skroman način. Zato čuvajmo se dobro da se ne oholimo sa ovom najvećom blagodati. Zašto se ljudi ohole znanjem? To možemo vidjeti. To je česta pojava oko nas. Ohole se zato što to znanje nisu tražili radi Allaha, već su ga tražili radi diplome, već su ga tražili radi radnog mjesta, radi položaja, ugleda, funkcije, da on može drugima određivati mjeru, da on može drugima davati lekcije, da on može druge omalovažavati i smijavati se s njima neznalicama, pa do juče je i on bio neuk. Do juče je i on bio neznalica. Allah mu dao to znanje. Zašto ne razmisli da ga to znanje može strovaliti u džehennem, Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, Al-Qur'anu huđetun leke el alejke. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Budeš li radio po tom znanju sazdanom na Kur'anu, to će biti dokaz za tebe. Ne budeš li radio po tom znanju, to će biti dokaz protiv tebe. Prvi s kojima će se potpaliti džehennemska vatra. Ovo je hadis zbog kojeg je njegov prenosilac od Allahovog poslanika, alaihi salam, Ebu Hureyre, tri puta pada u nesvijest. Hadis u kojem se spominju tri kategorije s kojima će se potpaliti džehennem. Jedan od njih je onaj koji je učio, nije radio po tom znanju. Jedan od njih je onaj koji je učio Kur'anu. Jednom citata spominje se Kur'an. Nije ga učio radi Allaha već da se kaže kako je učen, kako je karija, kako je hafiz. To znanje će biti dokaz protiv njega. Pa dakle, zašto se ljudi uzdižu, zašto ne žele da se približe narodu, da sjede s narodom, da podučavaju narod? Zato što to znanje nisu tražili na ispravan način. Jeste to, to jeste znanje. Međutim, po pitanju njih to nije znanje. Ono nije ostavilo traga na njih i sve ono što ne ostavi traga na čovjeka, dakle to za njega nije ispravno znanje. Zatim što mnogi se upuštaju u traženje znanja, u učenje, pa čak Kur'ana, hadisa, drugih šerijatskih tekstova, međutim nisu se prethodno očistili, nisu očistili ovu ovdje svoju posudu, a ma kakvu vodu kada sipaš u nečistu prljavu posudu, ta voda, makako bila prije toga čista, ona će se zamutiti, pomiješati sa nečistoćom. Rezultat neće biti valjan. Mnogi se upuštaju da traže znanje, nisu očistili svoje srce. Nisu oprali svoju posudu u koju će ulijevati Koran, Sunnet i ostale šerijatske znanosti. Zbog toga se ljudi ohole, primjećujemo kako ljudi koji imaju i diplome, kako odbijaju istinu kada kažeš pa mislim da nije tako. Drugačije se kaže u Kur'anu, drugačije se kaže u hadisu. Otkuda sad to? Na osnovu čega? Pa te odbiju. Vidiš kako malo omalovažavaju. Nisam ja s tobom čuvao ovce. Ko si ti? Od ozgo sa visine udaraju po, običnom, običnom narodu. Zašto? Zbog toga što nisu na ovakav način pristupili šerijatskom znanju. I također ljudi se ohole i svojim dijelima, čak dakle dobrim dijelima, sa svojim ibadetom ohole se na drugim ljudima. Niko ne radi ono što ja radim. Niko toliko ne uči Kur'ana, niko toliko noću ne klanja. Pa čuj, jer ja moram znati koliko ti klanjaš, Zar nisu naši prethodnici govorili draže mi je da prespavam cijelu noć i sutra osvanem kajajući se zbog toga, Allahu subhanahu wa ta'ala koreći sebe, nego da cijelu noć provedem u noćnom namazu pa da sutra osvanem diveći se sam sebi, govoreći kako niko nije klanjao noću večeras, sinoć kao što sam ja to radio. Ljudi se ohole sa svojim znanjem, sa svojim ibadetom. Zato, dakle, gledajmo pogotovo ono što su vrijedne blagodati koje nam je Allah ukazao da u njima budemo skromni, ponizni s njima pred Allahom subhanahu wa ta'ala i pred drugim ljudima.